znanje do našega dela. Kaj, kaj smo se iz tega naučili? Ja, bi tako rekel, da na nek način eh, uživo videti to logiko nekega, eh, ne samo oskrbe v smislu na, na ravni, eh, nek, na neki preživetni ravni, ampak na smislu samo poganjanja. Pravi, kako naj se dejansko neka skupnost ali ljudje ali organizacija, kakorkoli že, poganjanje sami od sebe in dejansko res naslanjanje na svoje vere. Ne? to je neka kmetija, da je tak živ primer, kako to zadeva funkcionira. Ne, ne samo na abstraktni ravni, ampak tudi dejansko na, na živi ravni. Ne. Hvala.